هبت تبات الأفك ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت هبت تصوغ المكرمات ملاحما تبني العبر هبت هبت أبات الأفك ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت هبت تصوغ المكرمات ملاحما تبني العبر هبت هبت سبات العتب ترسم بالجهاد الأثر هبت تصوغ المكرمات ملائما تهدي العبر تثير مكامن الأبطال غريبا لترسمت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته prije samog, znači, prelaska na klanjanje jaciju namaz, nekoliko, znači, napomena koje su bitne da i znamo ili da se bolje kazano podsjetimo na njih. Prvo, draga vraćaju i poštovane sestre, treba da znamo da ovaj meseđit ima svoje veliko pravo. I ne može biti veće pravo jednog pojedinca ili nekoliko ljudi Zbog toga strogo se znači zabranjuje galamljenje u mešćidu, podizanje glasova. Mešćid je znači mjesto za ibadet, poseban znači ibadet i zato kažu sve četiri imama i ostali islamski učenjaci da čovjek da mu nije dozvoljeno da uči Kur'an glasno dok drugi klanja na filu. Znači nije mu dozvoljeno da Kur'an uči. Postaje, postaje mu stroga zabrana da ometa, to se zove takozvani tešviš, znači ovaj, ometanje musallije koji klanja na filu. A onda možete misliti, ja sam je ovdje lako zaključiti, ako nije dozvoljeno da čovjek uči Koran, kako će onda biti dozvoljeno da se galami, da se snije, da se ovaj remeti, da se priča telefonom iz da i tako dalje. Znači ovaj dio ovdje gdje se klanja, molim vas, da to uzmemo dobro u obzir, da ovdje nema galame. Ni prije taravije, ni poslije taravije. Znači, ako ima neka potreba da se obavi neka trgovina, ima tamo gdje se prodaje i kupuje. Ako treba da se obavi neki razgovor, onda ima ova druga prostorija. Isto tako za naše sveke vamo, sestre, imaju znači ovaj prvi dio vamo koji je nama najbliži, to mogu, to mogu znači smatrati meseđidom za žene, a tamo oni dijelovi, šta ja znam, one neke sobe tamo, tamo se može znači boraviti ako ima nešto da se razgovara, ako ima neka žena koja ne može da klanja zbog određenih problema, da li da je ovaj bolesna ili ima mjesečno pranje ili imamo znači djecu koja su tu sa nama, onda se mogu koristiti te tamo prostorije tako da bi napravili jeli, atmosferu koja je, će biti zadovoljavajuća u pogledu znači ovdje ovoga mjeseđida. Drugi moment, pošto mi ovdje nemamo znači dva ovaj kupatila, nemamo dva hamama gdje bi se mogli znači ovaj koristiti i muškarci i žene, imamo samo jedan tamo znači koji je ovaj na strani žena. Pa zbog toga znači postičem svi u nas opet da manje jedemo i kada krenemo od kuće da uzmemo abdest. Da obavimo znači sve potrebe koje imamo tako da ne ulazi vamo niko osim ne do Allah da ima velika potreba. I ta velika potreba bolje je da se ode negdje tu u komšiluk nego da se udara tamo jer sestre su i badetu, neka je na ruku, neka je na seždi, tako da to nikako nije znači od islamskog edeba da se prolazi tamo pored sestara koje, koje klanjaju. Tako da povedemo računa o tome, znači mi muškarci kada dolazimo da dođemo maksimalno spremni. I onako, to je otprilike nekih dva sata, ovaj, možemo se nekako strpiti, zbog toga kažem bolje bi bilo da manje jedemo i da manje pijemo, manje ćemo imati znači potrebe da odilazimo i da mijenjamo abdest. I još jedna mesela koja je ovako diskutabilna, često se o njoj ponavlja priča, što se klanja osam rekiata, što se ne klanja 12 rekiata. Kratko rečeno, znači i jedno i drugo je ispravno. Ali ovo prvo je ispravnije. Znači, prvo je utemeljeno na praksi poslanika ali salatu salam, a to je da poslanik ali salatu salam, kako stoji u sahih hadisu, nije ni u Ramadanu ni posle Ramadana klanjao više od 11 rekiata. Jel tako? I to mi prakticiramo. A s druge strane, 20 rekreata je znači dobro utemeljena praksa prvih generacija na čelu sa sahabima. Tako da oko toga ne treba dizati prašinu. Kome je malo osam rekiata kada dođe kuć, kada bi klanjao do sabaha, jer ima stoljeta koji su klanjali 36 rekiata. Jedan od njih ima Malik, koji je poznat imam sunneta, koji je napisao ogromno djelo muvetu, da su drugi 53 muvete nema i samo ima malikova muveta. Što znači kome je malo, ovi osam rekiata kada dođe kući, slobodno nek nastavi i nek klanja do sabaha. Mi inako inako bili bi skroz neozbiljni kada bi došli kući. Hajde ako ne možemo odmah, ali prije znači samog završetka noći i nastupanja zore treba obaviti najmanje dva rekata. Najmanje je znači dva rekata. I zato pogledajte da ustajete ranije, da vam prvo budu noćne na file, a onda nakon toga sehur. Jer je najstravnije se čovjek sehuri do zadnjeg momenta. Znači do zadnjih onih minuta da se na kraju napije vode i očisti zube jel mi svakom i nakon toga, a imao je mi znamo da je pravilo šarijetsko da čovjek u Ramazanu svaku noć mora obnoviti nijet. Znači ti sada moraš imati nijet da ćeš sutra postiti. Ne treba riječima, ali mora biti znači ovaj srcem utemeljeno, zaniječeno da ćemo sutra ako Bog da postiti. Tako da ako toga ne treba dizat prašinu, ovamo se klanja 20, ne klanja se samo tamo i u Medini, u se klanja 20. Tako da ne treba oko toga dizat prašinu. Treba kli, znači stvar je do imama. To je isto sada da mi nađemo ovdje imama koji prakticira određen mezheb. Primjer radi ja kažem sa Hanefija. Hoće te biti pokvaren nama što klanjaš za mene? Neće. Ti klanjaš za mene, imaš nagradu, a ja odgovaram za to jer ja predvodim taj džemat. Pa vi ako dogodne nađete, hoću da vam klanja 36 rekiata i ja dođem i ja ću klanjati za njega. Ne, neće biti dosadno. Tako da oko toga, znači, ne treba uz Allahu pomoć dizati prašinu, a stoga što vi znate inako da ste vi svi navijeni ko sahat, svi gledate u sahat što se je odurilo, pa sad zamislite da 33 puta učimo fatihu. To bi onda bilo tamo negdje, oko 12 bi završili. Ja sam počeo jedne godine u Getebogu, kažu 20 rekata je Fendija, dobro, nije problem. Kažem ja njima, možda probate 8 rekata, kaže, hajde jednu noć kad oni vide 45 minuta u njihovu korist. Vele Efendija, samo 8 rekata, nemoj više 20. Tako, ako vi hoćete, nije problem. Ovaj, znači, ja nemam druge obaveze. Ja sam došao oko Boga da i ibadetim, a vi morate spojiti i badete i vaše obaveze koje imate, znači, svakodnevno. Tako da, uz Allahu pomoć, sad ćemo pristup kanjanju, jaci namaza, nakon toga teravih. između četiri rekata bit će mala pauza, samo da ovaj brat, pošto ima braći Albanaca, moramo njima dati njihovo pravo, znači oni trebaju da isto tako razumiju o čemu mi govorimo. Kad bude ova pauza, ovo zapamti, Bajrame, kad bude pauza, znači svi Albanci koji ne razumiju dobro bosanski jezik, otiće u vam sobu. Ali pod jednim šartom, da ovi mi koji ostanemo ovdje, da im ne zgledimo njihove prve stafove. Znači, ako je ovaj brat bio i sedio tu, njegovo je pravo da ponovo dođe kad se bude klanjalo i da klanja tu. Jer se braća žale, kaže, mi bi da pokušamo ders tamo, ali odmah, kaže, ovi delegati zauzmu prvi sat. Pa imajte obzira zbog toga da želimo, znači, da ugodimo jednima i drugima, kamo sreće da Efendija zna i albanski jezik. Ali mi smo već u pregovorima da i to riješimo do sljedećeg Ramazana, da Efendija zna i albanski jezik kako Boga. هبت تفوق المكرمات ملاحم تهدي العبر هبت هبت أبات رتب ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت هبت تفوق المكرمات ملاحم تهدي العبر هبت هبت قبات العتب ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت تفوق المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت تثير مكامن الأبصار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hvala našem gospodaru Allahu Tebareke wa ta'ala na ovim neizmjernim blagodatima koje vidimo a mnoge od njih ne vidimo, prije, same, prije samog znači, prelaska na započetu temu o ispravnosti la ilaha ilallah Muhammedu Rasulullah, ja sam inače strog po pitanju sjedenja u samoj žami. Znači, ko mi donese nalaz od doktora da ima problema, da mora prušiti noge, ja poštijem znanje kod doktora. Ko nema tog naloza mora sjediti ili turski ili znači kao što sjedi na etehijatu. Tako je, to je pravilo u džami i znamo da su, zbog toga smo u dosta puta bili bijeni i čak u Hanefijskoj pravnoj školi, braću, kod njih nije mekru je da čovjek dok god imam ne počne da govori drugu hudbu, nije dozvoljeno da se sjedni turski. Znači, pokuđeno je po jednom mišljenju Hanefijske pravne škole da čovjek sjedi turski dok je imam na, na Treba da sjedi na koljenima. A kamo li onda da se radi o pružanju noga i tome slično. Mi smo sinoć pitanja sva plasirajte znači posle predavanja. Žene mogu da napišu pitanja napismeno, a muškarci mogu da pitaju znači usmeno. Jer ako ja počnem ispitivati, onda nećemo ni dokle. Sinoć smo započeli jednu braću temeljnu temu u ovoj našoj vjeri, a to je da vidimo da li la ilaha illallah koje mi svakodnevno izgovaramo i čujemo druge kako izgovaraju i pozivaju da su to la ilaha illallah preko je znana i kameta da vidimo da li je to naše la ilaha illallah ispravno. I kazali smo sinoć da su prve generacije sjedile na nogama, na koljenima, 13 godina proučavajući ovu prosto proširenu rečenicu. La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Da nakon toga kad su došli u Medinu, nije bilo više spora. Nije mogao doći neki propis u pitanje, pa da oni polemišu. Evo pogledajte kada je u pitanju post. Oko posta, znači oko samog objašnjavanja posta imaju samo četiri ajeta u Kur'anu. I naš narod ko nikako ne klanja, ko nikakve veze nema plaho sa islamom, posti. To je dobro. Ali pogledajte primjer radi. Oko desetak ajeta u Koranu govori o hijabu. Pa ćemo naći da većina naših žena, majke i sestara nisu pokrivene na desetine dokaza koji govore o klanjanju namaza, pa ćemo naći da ovaj ummet nema ni tu kariku, osim oni kojima se Allah te bareke ta'ala smilovao. Sino smo kazali dva prva uvjeta da bi nam la ilaha illallah bilo ispravno, pa bi ja volio da vidim jesmo li mi sjedli na koljenima ili smo sjedili na ušima. Šta ti misliš, dragi brate, koji je ono prvi šart da bi ti svog la ilaha illallah imao korist. Ti si bio svima sa na travi. Može se sjetiti. Znači, prvo, evo, Alban se javio iz druge sobe, razumio sada i bosanski. Ko zna, zna, kaže, ako ne zna, dva. Znači, prvi šart da bi nam la ilaha illallah bilo prihvaćeno ispravno, jeste da mi znamo šta je to. Da mi dobro razumijemo ko je naš gospodar da prihvatamo Allaha Đerlešanu onako kako je on sebe predstavio u Koranu i Sunnetu. I da ne nagađamo kao kršćani ko je Bog i kakav je on. Nego mi tačno imamo znači postavljena pravila kako razumijemo i kako vjerujemo, a to sve dolazi nakon informacija koje dobijemo preko znanja, to jeste el ilum kada se spomene u šerijatu misli se na, na islamsko znanje. I to je obaveza svakom muslimanu. Kako kaže poslanik alaih salatu wasalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Traženje znanja, znači šarijetskog, je obaveza svakom muslimanu. Obaveza svakom muslimanu. Drugi šart smo kazali je proizvod znanja. Šta se ono desi, Lučanin? Šta se desi kad ti znaš da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanu, da moraš vjerovati, da moraš obožavati Allaha Đelešanu, šta to ti ko sebe dobiješ? Dobro, to razumijemo. A šta ti dobiješ kad imaš puno informacija? Tako je, dobiješ ubjeđenje. Dobiješ ubjeđenje da je to tako. Znači, nema drugog Boga osim Allaha Đelešanu, dobivanjem informacija dobiješ jekin da je to zaista tako. A suprotno od jekina je, braćo, šubuhat ili šubha, sumlje. I zato naš narod puno sumlja. Jer čovjek, zato Allah dželle kad spominje vjeru u Allaha, kaže men amene je je jeumil ahir. Jer vjerovati u Allaha je lako. Sve vidiš okolo dokaze koji upućuju da Allah postoji. Od jeumil ahir i da vjeruješ u sudnji dan. A sudnji dan je nešto široko i veliko. Tu je sve oni, oni jeli, ovaj, one stvari koje su spomenute od sirata, polaganja računa, džennet, džehennem, ovaj, i ostali događaji koji nas čekaju na sudnjeme dan. Zato, zbog čega mi vjerujemo u sudnji dan? Zato što imamo ubjeđenje, jekin da Allah govori istinu. I ono što je došlo u Koranu, da u to nema sumnje. Zalikel kitabu la rejbe fi. Znači, nema sumnje u toj knjizi. Huden lil muttaqin. Ona je uputa kome? Mutekijama. Onima koji su Bogu bojazni. Kako ćemo znati da su bogobojazni? Alladine minune bil gajib. Oni vjeruju u gajib. Oni vjeruju u gajib. Vjeruju znači ona obavještenja, one informacije koje su došle preko Allaha tebareke ve taala i njegova poslanika ali salatu selam. Treći braćo uvjet ili šart da bi nam la ilaha illallah bilo prihvaćeno jeste ihlas jeste da imamo čist nijet. Da obožavamo Allaha Ala, ali potpuno iskreno čisto. Da nema primjesa sa nečim drugim. Jer suprotno ihlasu, šta mislite šta bi moglo biti? Širk. A Allah Ala kaže Inna Allaha la yaghfiru an yushraka fihi wa yaghfiru ma dune zalika lime ješa. Allah nikom širka neće oprostiti a oprostit će mimo toga kome hoće. Volev ennehum ešreku la habita ma ja'melun. Ako bi oni počinili širk, to bi im upropastilo sva njihova djela koja su činili. Što znači suprotno širku je ihlas, a to je čist nijet u kome nema nikakve primjese. Znači kada obožavamo Allaha, vršimo bilo koji ibadet, to čisto radimo samo radi Allaha. A nema tu nikakvih primjesa. Znači, kada klanjamo, klanjamo samo u ime Allaha Želešanu. Ne zbog toga da bi nam neko kazao, e, ovaj je pobožan. Kada dajemo zekat, dajemo samo u ime Allaha Želešanu, želeći Allahu zadovoljstvo. I zbog toga neki ljudi, moliti Allaha da ne budemo odni, zloupotrebe ovu vjeru s kojom se dobiva Allahovo zadovoljstvo, da bi došli do nekih dunjaličkih šićara. Pa neki ljudi uče Kur'an da bi neke položaje osvojili. Neki ljudi žive na račun Islama. Znači tu su pomiješani nijeti. I zbog toga sura braćo kulhu Allahu ahad ili sura koja je nazvata al ihlas ima svoju vrijednost kao da je trećina Kur'ana. Zašto? Zato što se tu spominje malo ajeta, ali puno znači. Kulhu Allahu ahad. Reci Allah je jedan. Znači nema tu dva, nego jedan. Znači odgovor kršćanima. Leni Jelid nije rodio. Nije rođen niti je rodio. Znači, zbog toga je ova sura nazvana sura al-Ikhlas. A sura Kulja Eju al-Kafirun ili sura al-Kafirun je sura s kojom se utječemo od širka. Zašto? Zato što su mušici Mekije tražili od Muhameda sallallahu alaihi veseleme, kada nije bilo druge nagodbe, veli, hajde, jedne godine da obožavamo to tvoje, a jedne godine lata i uzlata i ostale, jer kipove Mekije. Pa je Allah objavio, kul ja el kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ovi kafiri, ja neću obožavati ono što vi obožavate. Znači, nema miješanja sa obožavanjem Allaha, te bareke ničega drugog. Kako znati da neko ima ihlas? To ćemo staviti na vagu Kur'ana i sunneta. Znači, ihlas je tajno obraćao djelo. To mi ne možemo da otkrijemo kad ti klanjaš. Ja ne mogu znati zbog čega ti klanjaš. Kad plaćeš u namaz, ja ne znam jesi ti izgubio pasoš, ili si dobio talak od žene, ili si protirani švedski, ili stvarno plaćeš zbog Allaha Đelešanu. Ja ne mogu da uđem u tajni. Ono što kriju u prsa, to samo zna Allah te barake, o ta'ala, a zatim ti. Ti znaš to. I zbog toga mi nemamo pravo da sudimo o nijetima ljudi. Ali moramo govoriti o tom tajnom ibadetu koji je jako bitan. I zato ćete naći da svi islamski učenjaci kad pišu neko djelo, počnu sa onim hadisom innamal amalu bin nijacu, innamal li kulli Zaista se jeli djela mjere prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je zanijetio sa svojim dijelom. E tako i mi kada izgovaramo to la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, izgovaramo čistim nijetom, ne želimo ništa drugo osim Allahu zadovoljstvo. Osim Allahu zadovoljstvo. I zato Allah Želešanu kaže Inna ladina kalu rabbuna Allah. Thumma stakamu. Oni koji kažu naš je gospodar Allah. I u tome ustraju, znači stalno to iskreno govore. Tatanazzalu u melaike. Dolaze i meleci kažu Allah tahafu la tahzanu. Ne bojte se i nemojte tugovati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. I radujte se džennetu koji vam je obećan. Što znači, ako bude iskrene vjere kod čovjeka, iskrenog izgovaranja la ilaha illallah, zbog toga se dobiva džennet. I zato Allah dželle kaže: "Oma umiru illa je mukhlisina lahu din." Nije im puno naređeno osim da Allaha dželle obožavaju iskreno ispovjedajući mu vjeru. I zbog toga mi, draga braćo, stalno, konstantno moramo svoje nijete obnavljati. Taj ihlas, taj iskreni odnos prema našem gospodaru, da konstantno obnavljamo ga, jer je često se može desiti da čovjek na početku ima čist nijet, ali se onda tamo negdje u sredini zamuti. Pa se može opet pri kraj odmotat i probristit. Međutim, znači čovjek mora konstantno da radi na tom svom nijetu, da on bude čist u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. I još jedan uvjet bez čega neće biti la ilaha illallah braću ispravno jeste el mahabbe jeste ljubav prema la ilaha illallah. Da mi volimo to, da živimo za to, da smo mi ponosni sa tim la ilaha illallah, da je to sastavni dio našeg života, da nas ne može nikako od toga odvojiti, da je to naš i život i naša smrt. Zato Allah dželle kaže: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Reci, moj namaz i moji obredi i moj život i moja smrt su samo radi Allaha Đelešanu, koji nema druga. Tako mi je naređeno. I ja sam prvi musliman. I ja sam musliman. Što znači, draga braću, čovjek treba da ima iskrenu ljubav prema Allahu Đelešanu. i zbog toga od našeg vjerovanja, od vjerovanja ehli sunneta vol mi živimo ovim životom između straha i nade. Znači, strahujemo od Allaha Đelešanuhu da nas neće slučajno u džehennem gunut zbog naših nedjela na dunjalku. Ali se nadamo s druge strane da će nam Allah oprostiti. I tako konstantno. Znači, bude potpuno izjednačen i strah i nada. Ali po jednom hadisu koji je sahih, na pred kraj života dajemo prednost nadi. U kome kaže poslanik alaih salatu da čovjek pred samrc treba dati prednost nadi imajući lijepo mišljenje o svome gospodaru. Imajući lijepo mišljenje o svome gospodaru, da si ti njemu dao svoju ljubav, da si se, znači, da si volio Allaha i da Allah to, tu ljubav neće izneriti i da će Allah želevala zbog toga oprostiti svojim, svojim robojima. I zbog toga onaj braćo ko ima ljubav, on je sretan sa ovom vjerom. On to ističe. Znači njegova vanština govori da on živi za tu vjeru, da voli tu vjeru, da nema kompleks šta će mu ko kazat. Nego on ima kompleks, kompleks taj kako da dođe da drugima šta kaže. On je opterećen sa tim emanetom. Jer zna da će ga Allah pitati na sunnjeme danu zašto nisi govorio o ljudima. I zato se kaže da će mu jezini imati najduže vratove u žennetu. To će biti lijepi vratovi zbog čega? Zbog toga što su izgovarali najveću istinu koja postoji. Govorili su Ešhedu an la ilaha illa Allah. O ešhedu Muhammeden Rasulullah. Učili su jezane, pozivali su ljude toj istini. I zbog toga, draga moja vraću, vidimo samo iz ova četiri uvjeta, a ima još, da naše la ilaha illallah je utemeljeno i mora biti jako. Ne može biti površno samo izgovaranje, jer smo kazali da se radi o površnom izgovaranju, onda bi prvi Arapi to izgovorili i završili sati. Nego se radi o tome što ovo la ilaha illallah ima svoje uvjete bez koji neće Allah dželle šanuhu bi primiti la ilaha illallah. Neki ne razumiju pa kažu dobro, za ti nisi čitao sahih hadise koji kažu men qala la ilaha illallah dakhala al Ko kaže la ilaha illallah uče u džennet. Jeste to je kada je Ebu Bekr pozivao Bilala. I kada je poslanik kada sam pozivao oni 40 ashaba. Znači kada je trebalo da se namiri određen broj ljudi da počne javna da'va. Ali kada je počeo poslanik je salam javno da objašnjava vjeru, ti hadisi su derogirani. Kad su došle naredbe o namazu i u drugim obavezama, ti hadisi su derogirani. Oni imaju svoju vrijednost, ali samo u onome momentu kada se budu pretočili u djela. A nikako drugačije. I zbog toga ovdje padaju u vodu sve one izjave ja sam dobar, nikome ne mislim zlo, ja kažem la ilaha illallah, ja nisam protiv la ilaha illallah i tako dalje, ja sam musliman i faraon je rekao da je musliman vraću. Kad se je počeo daviti faraon, rekao je, ja vjerujem u ono što vjeruje Musaov narod i ja sam od muslimana. Rekao je to faraon. Hoće li mu to Allah Želšanu dati nagradu zbog toga? Neće. Neće zato što se je trebalo živjeti po to da ilah I zbog toga, i zbog toga, pogledajte na Dunjalu kada dolazimo, postičemo ljude da kažu da ilah Čim dijete progovara, učimo ga, učimo ga toj rečenici i kada napusta čovjek ovaj svijet, postičemo ga onim talkinom poznatim, poznatim, mi mrtve dozivamo, a treba živoga opominjati, govoriti mu, kaže, la ilaha illallah. Reci la ilaha illallah, da bi umro sa la ilaha illallah. A pogotovo, znači, kažemo da se ne može bez ovih uvjeta imati ispravnu vizu do Allaha tebareke wa ta'ala. Zato molim Allaha Želešanu da naše vjerovanje i naš odnos prema Allahu Želešanu bude ispravan onako kako je Allah zadovoljan. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم هبت أبات الأسد ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت هبت أبات الأسد ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت هبت أبات العسر ترسم بالجهاد الأثر هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر تثير مكامن الأبطال ذكر رسمات رسمات لنا من كل توحية أساميم الصغر نتجت نتجت وشاح العزم من صوت الهتبر إذا تأرسمت من كل ضحية أفاني نص ومثلا نفدت وشاح العنف من صوت الهزبر إذا دار رسمت لنا من كل تضحية أفاني نص نفدت وشاح العذب وشاح العذب وشاح العذب من صوت الهزبر إذا دار